اسام اسام علم دار دین اسام پیام میں رہے راستین اسام پیام میں رہے راستین اسام اسام علم دار دین اسام میں پیام رہے راستین اسام اسام علم دار دین اسام پیام میں رہے راستین اسام میں پیام رہے خدا بن قبولت دی شهید زبهر مسلمان تو زیستی غریب چراغی تو بودی برای همه بشد روشن از تو هزاران زمیر بشد روشن از تو هزاران زمیر اسام اسام علم دار دین اسام پیام ره راستین اسام اسام علم دار دین اسام قیام رہے راشدی اسام قیام رہے راشدی نماد غنا تواز شدی علم دار حق پیرو راستی به دنیا و امثال ان کرد پشت سلاح تو ایمان و عزم متین سلاح تو ایمان و عزم متین خدا میں علم دار دید اسام پیام اسامے اسامے علم دار دین اسامے قیام میں رہے راستین حسام پیام رہے راستی بشد لطف خالق رفیق رهد شهادت مبارک علم دار دین زلامت هزاران صدای مهیب به صفهای کفار عالم رسید به صفهای کفار عالم رسید حسام حسام علم دار دین حسام پیام دین اس میں علم ان دین پریا میں رہے راشدین غسام ره راشدین نمودی تو دشمن به خاکش زبون ز ازمت حراسید یهود پلید بلندای عزت حرم کس بدید حسام به دلهای امت دمید حسام به دلهای امت دمید حسام حسام علم دارگی حسام پیام ره راشدین اسام اسام المدار دین اسام پیام میں رہے راسدین اسام پیام راشدین بماند ره تو به صدق و یقین که خونت روان شد ز بهر همین سراپا پیام از مهاجر ببین به دنیا و قبا سعادت خرید به دنیا و قبا سعادت خرید اسامه اسامه علم دار دین اسامه پیام دین اسام اسام علمدار جی اسام پیام رہے راس دین اسام پیام رہے راس دین خدا بن قبولت قرآن شہید زبان مسلمان تسیس کی غریب چراغی تو بودی برائے ہمیں بشور روشن از تو ہزارم زمین بشور روشن از تو ہزارم زمین اسام اسام اسام النگا دین اسام میں قیام رہے راسدین اسام میں قیام رہے راسدین اسام میں قیام